บุ๊กทูหกสิบหกสามสิบสามสามสิบสาสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งดั đại từ s ห hữu m ด t ตต i ส ừ หิวหนึ่ง ผมของผม tôi của tôi tôi của tôi ผมหากุญแจของผมไม่พบ tôi không tìm thấy chìa khóa của tôi tôi không tìm thấy chìa khóa của tôi ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ tôi không tìm thấy vé xe của tôi. Tôi không tìm thấy vé xe của tôi. Khun, khóng khun. Bạn, của bạn. Bạn, của bạn. Khun คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? เขาของเขา Anh ấy của anh ấy. Anh ấy của anh ấy. คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? คุณ ทราบ ไหม ว่า ตั๋วรถ ของเขา อยู่ ที่ไหน Bạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không? Bạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không? Thờ thờ cô ấy của cô ấy cô ấy của cô ấy Ngân เงินของเธอหาย tiền của cô ấy mất rồi tiền của cô ấy mất rồi และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย và thẻ tín dụng cũng mất rồi. và thẻ tín dụng cũng mất rồi. เราของเรา chúng tôi của chúng tôi. chúng tôi của chúng tôi คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Ông của chúng tôi bị ốm. Ông của chúng tôi bị ốm. คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Bà của chúng tôi mạnh khỏe. Bà của chúng tôi mạnh khỏe. คุณหนูของหนู các bạn của các bạn các bạn của các bạn เด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน các cháu ơi bố của các cháu ở đâu các cháu ơi bố của các cháu ở đâu เด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu? Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu?